barusha barushe nguhere barushe nguhere radiyo isanganiro mu kuyitunganya ikaba igendera abanyagihugu mu mihinga itandukanye y'uburundi udushimwe ku batora ibibazo ntiwararaye reka tugushimire kubandanya gutega abiri radiyo isanganiro tukuramutse tuguhe n'ikaze mu kiganiro barushe nguhere banza bambere amategeko agenga kino kiganiro urakoze cyane mu diyakoni wa rino shengero ubwa mbere na mbere nagomba kwaza tubanze tumuha amashi y'ikaze nyakubahwa musitanteri wacu tumuha amashi y'ikaze inshuti zanjye oya tumwogere oya tumwogere na jenoba basumbi murakoze cyane nuko rero kaze mu kiganiro ni ikiganiro barushe nguhere nk'uko yabivuze mugenzanje ni ikiganiro cyatunganijwe na radiyo isanganiro na keri burundi ni mu mugambi eh, nyamukuru guhimiriza abagabo kurwanya amabi akorerwa abakenyezi n'abigeme na cyane cyane ku kibazo uti uri umugabo nyawe ku buryo wovugayo oya ku mabi akorerwa abakenyezi n'abigeme ni ukuvuga rero yuko ibibazo byacu byose biza gushingira kuri ibyo onye hariho ibibazo tuza kubaha mu itangira inyishu hakabaho kandi n'ibindi bibazo tuza kubaha twongere tubahe n'inyishu muri izo nyishu haba harimo inyishu zitanu utoramo inyishu imwe bimwe abantu bivuga ngo nta nyishu irimo twebwe twabahaye muri izo nyishu zitanu haba harimo inyishu imwe rudende nuko rero uza gutora ikibazo agatanga inyishu nziza acaronka ubushimwe sinigwa ndabuvuga ngiwe ujya hajya anye hanyuma ibibazo bisanzwe ntibyahera tuca dufata muri bamwe batora ubushimwe bicura neza ibibazo bace bahiganirwa agashimwe ka nyuma kagizwe n'itelefone nuko rero eh, nta byo gusitanira imbere abari inyuma mutekane nuko rero ibibazo biroroshe nimwave muvuga ngo ibibazo biragoye ibibazo biroroshe ijambo ni rwawe diyakoni banza ubanyibukiriza icyo gitabo ufise aha nari nibagiye iki gitabo mubona iki gitabo mfise ngaha murabona ko mfise n'ikaramu iki gitabo bacita ni igitabo cy'ibyahishuriwe abishura ibibazo ndasubiramo iki ni igitabo cy'ibyahishuriwe abishura ibibazo ni ukuvuga yuko uca ngaha imbere uca wivuga izina nkakwandika wishyuye neza nti urabitoye kikunaniye ntibyanse kugira ngo ntihave haba imburano nicyo gituma ari igitabo cy'ibyahishuriwe abishura ibibazo muri yakoni ijambo ni rwawe urakoze cyane imbere y'uko rutangura ibyo bibazo reka duhe akanya Waserukiye ishyirahamwe kere burundu ndasabye mwumvirize sibyo shengero ry'imana abakirisitu batagatifu batoni b'imana eh. umvirize eh, nyakubahwa sitanteri w'iyikomine ya mugongomanga eh, bashinga ntahe bafaso nigwaruka mwese mwitabye irisekeza tugira amahoro tugira amahoro tugira amahoro n'iterambere ry'ingo Eh, abamenyeshamakuru b'ikiganiro barushenguhere ndabakengurukiye ko bampaye aka kanya jewe akazina kanje nitwa nzohabonimana felisisima eh, ndi umukozi wa kere ishyirahamwe kere burundi nkaba nkurikirana ibikorwa muri iyi ntara ya bujumbura ni ukuvuga rero makomine yose y'intara ndayigendagendamo tuganira n'abanyagihugu nk'ubu rero uyu munsi uri hejuru twaramutse tugendera hano muri iyi komine mu ntumbero yo kuganira ingene ingo zotera imbere cyane cyane dushingiye muri uku kwezi kwahariwe umukenyezi murazi yuko eh, itariki munani z'ukwezi kwa gatatu twama twibuka Eh, ko ari umunsi mpuzamakungu wahariwe umukenyezi rero kere ni radiyo isanganiro yari yumviriye isanga bikwiriye yuko hobihimirizwa y'ingene abakuze ugwaruka n'abana botahura yuko ingo zitera imbere igihe umukenyezi n'uwo bubakanye umushinga ntaye bagiye hamwe bakumvikana kwari ukuvuga yuko cya kivugo cy'umunsi wahari umukenyezi kivuga ngo umukenyezi ashirwa imbere mu migambi yo guteganya akazoza ntashobora gutekanya akazoza atari kumwe n'umushinga ntahe wiwe umushinga ntahe wiwe batumvikana ngo baje hamwe bajye inama ntaho yoshika nicyo gituma rero twifuza yuko twomenya cyangwa umwe wese yaje ngaha yomenya agatahura yuko kizira kikaziririzwa yuko twohotera umukenyezi twavuze yuko ishingiro cyangwa icivugo ni uko umugabo nyakuri yovuga ngo oya ku mabi akoregwa umukenyezi rero twagombye yuko haba iki kiganiro kugira ngo umwe wese umwe wese atahure cyangwa yerekane urugezo ageza mugabo turazi ko ngaho iwanyu hariho intambuko y'abagabo bariko barashyigikira abakenyezi rero ntarondogoye rero cyane kwaro kubabwira yuko kere na radiyo isanganiro mu kiganiro barushe nguhere yifuje kuganira namwe kugira ngo mumenye yuko uku kwezi ari ukwezi kwahariwe umukenyezi ko imbere mu migambi yo kwiteza imbere ari kumwe n'umushingantahe wiwe bumvikanye byose bizoja ku murongo mwiza murakoze rero reka dusubize umwanya abaturiko baraturemesha baduhera ijambo musitanteri murakoze arakoze cyane mumpera amashimi cyane ndakeneye amashi y'abakenyezi gusa bo kuri radiyo y'isanganiro bari kumwe n'abo mu ishyirahamwe kere burundi nk'uko babivuze baje muri iyi ndwi yahariwe guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe umukenyezi twebwe ahini iwacu tuzowitaba bimwe bikomeye reka mbere tukaba twanatanguye ukukuza hano ni mu ntumbero yo kwigena uwo munsi mpuzamakungu wahariwe umukenyezi aha iwacu ubwa mbere hoho nta bagabo baharika mwabagabo mwe ndababeshye nta bagabo baharika kuva jewe ndi ngaha araheze imyaka myinshi muri komine umenga aho haritse abagabo babiri gusa urumva yuko icyo kibazo twatanguye kukimenya kandi no kugikorera ko haraheze igihe kirekire ikindi nuvuga ni ingo zibanye bidaciye mu mategeko aha twaragerageje uburyo bwose bubaho kugira ngo ingo zibanye bidaciye mu mategeko zigabanuke mu kwiyandikisha ubu tukaba tugeze mu gitigiri cy'abatariyandikisha bari munsi ya mirongo ibiri mu ikomine yose murumva intambwe tuyishikije kure ibyo byose twabikora kugira ngo amabi afatiye ku guhohotera abigeme n'abakenyezi kugira bigabanuke n'iyo biramutse bibaye abubatse bakagira amatati ayo matati turayakemura bidarinze gushika muri sentare kuko aha uko noba ndabizi ntabo barahukanye biciye imbere neza cyane nk'abatahuye nyine rero ba mwese mwatugendeye tubifurije kuroranirwa muri iki gikorwa mwajemwo gutwara amakuru ato aryohoye kandi mwiyumve ko muri wanyu atakibakakaza anubwo umutekano ari wose zone kankima mm. yego dimabu bidondoye neza cyane neza cyane ikibazo ndakibaza abo bari imbere nk'uko namwe gishobora kubananira mugaca mucishura sibyo murumviriza rero mm-hmm. ikibazo kivuga kiti amabi afatiye ku gitsina ari ubwoko nyamukuru bungahe ko hariho ubwoko bwinshi mujena nyamukuru ni bungahe mujena wasizwe amavuta nyabugira imana ni ukuri kwa mungu nyamukuru ni bune nyamukuru ni bune ubwo rero hariho amabi ababaza umubiri hariho amabi ntuntuza mutima hariho amabi afatiye ku butunzi n'amabi yo gushurashuzwa ku ngufu ni bungahe mujena bune none mujena sa urabye mu gitabo cyawe cy'ibyahishuri abishuri ibibazo mujenama wanje usigarana n'abantu bangahe mujena umuntu umwe eba rindira aho nyene aho rondera umushinga ntawe umwe n'umupfasoni umwe nawe umupfasoni umwe n'umushinga ntawe umwe bakunaniye eh, guma hiyo hari we guma hiyo cyangwa ushaka uhagarare hariya aho wamaze kuba gutoranirwa mu bandi mutaye eh, ingo mutaye ingo ewe eh, aro ingo ingo bidodori iki kibazo kiri kumwe n'inyishu eh. ni muri bimwe bifite inyishu zitanu eh. eh, babaza nabongoreye wabongoreye uwagiriwe no gukora amabasinzikaza umutima yavuze ko ari ubwoko bune harimo amabi ntuntuzamutima uwagiriwe no gukora amabi asinzikaza umutima ababaza umutima eh. ahanishwa ihadabu riva ku mafaranga ibihumbi mirongo itanu gushyika ku mafaranga angahe mama nzoguma ndamusanga muhira ndamuryagagure eh. ndamuryagumbe eh. ndamutuke ndamuturubike birahanwa birahanwa n'amategeko ni kuva ku bihumbi mirongo itanu gushyira ku mafaranga angahe umviriza inyishu ya mbere inyishu ya mbere ni ugushyira ku mafaranga ibihumbi ijana inyishu ya kabiri gushyika ku mafaranga ibihumbi mirongo irindwi inyisu ya gatatu gushyika ku mafaranga ibihumbi ijana na mirongo ibiri inyisu ya kane ni ugushyika ku mafaranga ibihumbi amajana abiri inyishu ya nyuma ibihumbi ijana na mirongo itanu e mama ntitwumvise basubiriremo uwagiriwe no gukora amabi tunuza umutima ahanishwe ihadabu riva ku mafaranga ibihumbi mirongo itanu shegero ry'imana abakirisitu batagatifu hari inyuma nimwumvirize gushika ku mafaranga angahe inyishu ya mbere yaka eh. urashobora kuba utafashe ibyo bitigiri ni inyishu zitanu uti jembo nawe ko ari inyishu ya mbere ucyo witekerereza twagiye kuko ukambwira uti ni inyishu ya mbere ugaca uvuga igitigiri bidahuye sico nticyumvikana yemwe Mm. ehe mutama weza ko yanyishyuye akangahe jewe eh, muravuze yuko inyishu ya mbere ari ibihumbi mirongo itanu uwagiriwe no gukora amabashi asinzikaza umutima ahanishwa ihadabu riva ku mafaranga ibihumbi mirongo itanu gushyira ku mafaranga ngahe inyishu ya mbere byari ibihumbi ijana inyishu ya kabiri byari mirongo irindwi inyishu ya gatatu byari ijana n'ibiri inyishu ya kane byari magana yo ane wowe ngo wendi wata aha tonda aha we pita ingo bidondore rindira murashikirwa kandi umviriza kandi umviriza umvirize jewe bantu muri ko muraniganira imbere ntawe usubira gutora bantu muri ko muraniganira imbere ntawe ntora feza abantu batandatu shengero ry'Imana bakiriso batagatifu aha uwa mbere yidondora Mm. ntaguma eh, sekuru yamubyariye se mm. hanyuma se nawe aramubyara eh. aramukuze barushe nguhere mu ijenda radiyo isangano ifarikanije na kere burundi mu mugambi wo guhemereza abagabo kuvuga oya ku mabi akorerwa abakenyezi n'abigeme mm. barushe guhera ikibazo bikurikira muramwumva uritangira n'inyishu inga ndakibabaze inga ndakibabaze je ngira ngo baranyumva eh? inga ngira ngo je baranyumva eh. inyenda muvano zivemwo inyishu murayitangira jeho muranyumva muranyumva murakoze uwo wese afata bunyamaswa uwo bubakanye umwana wiwe cyangwa uwundi muntu babana mu nzu ahanishwa umunyururu uva ku myaka itatu gushika ku myaka ingahe muritangira inyishu aha ni gushika ku myaka ingahe uyu natangure itanu none mujenda yega mugabo ndibo hava biba bari mu rushengero ubona ko ni ikarema yatanguye aha ntuzumbaze emujeyi saa witegereje neza mm. ko uwo wese afatwa bunyamaswa uwo wubakanye mm. umwana we cyangwa uwundi muntu babana mu nzu mm. ko hanishwa umunyororo uva ku myaka itatu urabye neza ashika kuri ngahe mu itanu hariho abantu ngaha bariko barireshwangishwa nabumvise hariho abantu bari ko barireshwangishwa ngaha muntu rero naririrwa ndaraba kino gitabo uzi ko utavuze imyaka itanu ntubure igisigaye ngaha bavuyeho kera ni wowe ko ni wowe wari nimero ya mbere uwagiriwe no gukora amabi afatiye ku butunzi cyangwa ku matungo ahanishwa ihadabu riva ku mafaranga ibihumbi mirongo ibiri gushyika ku mafaranga ngaha basubiremo ikibazo mbona bari ko bagira umengo uwagiriwe no gukora amaba afatiye ku matungo cyangwa ku butunzi ahanishwa ihadabu riva ku mafaranga ibihumbi mirongo ibiri gushika ku mafaranga angahe mvireho mvireho genda utore agashimwe wifuza n'amasabune atanu n'amasabune atanu mugamu ko nguma ndonka abakenyezi gusa eba abakenyezi bo mu ijenda oye ndabira nibo bonyine kuzaba meza abashinga abashingantahe bo ngaha bimeze bite yo nca ndabona neza kumenga ndi umugore w'umusomari nawe nakubise yaka mugabo je nibaza nta kibazo naje niravye amataye yanjye vema nuko undi mukoba wifauti nari kuja kumugabo mugabo w'intore akirehe n'ibihumbi amajana atanu cubika ndira nakubarire namubariye imetero mirongo ibiri kuri mirongo ibiri aho ni ku bihumbi amajana atanu ndakumva kandi rero tuzoca tujya kucyandikisha mu ikomine eh, nkwereke rero madamu urabona urabona ko hariya hari inama y'ishyirahamwe yego tubandanya mu ishyirahamwe yego nanjye ibisigaye muhira ndemera nsigare ndabikora nta ngorane kandi bandanyeho bigenda ngendagiye oh, burya icyari gikenewe icyari gikenewe cyari iki ishyirahamwe nagiye kandi nta gisibo banshiriraho hogi bandanye genda emwe jewe ndemera ibisigaye muhira ndabikora naho bavuga ngo nta mugabo akora ibyo muhira kugira ngo njye kugura agatenge urabona ko kahetse oya ndaje ah, nta ngorane ni ukuri ndabishimye hanyuma ibisigaye tuzobirondera mu nanjye urabona eh. udukwi narinda tuzanye n'amazi ngaya narinda yashikanye ndagiye rero kuri aba yantungwa ngiye kuri aba yantungwa kandi urabona ugire n'ingoga ndagarutse rero eh. mugabo ntutebeyo oya ndaje ndaje nsanza birenge uca kugira ngo mugabo gahembe burya naratomboye imana yarampaye umugabo twumvikana yo kugira nsange yashenye yavomye nari nzi ko njya gucana no kuvoma naratomboye n'ukuri ibi bintu hamwe yemwe sinzi ngana nabivuga mbega yemwe nzomuheka yemwe sinzi jewe umushingantahe wanjye hariho abagabo n'abashingantahe wa mugo wa mugo genda maze kubera ko hari ikintu cyahindutse ngaha muri uru rugo umwanya wari mva kurenga irembo ukatagwa kuko amajyamba adashoboka sheri bundamutse arega ninde yakubera ikundamutse agenda byanditswe hehe mbega sheri uranze isura nacanye n'ubusugi bwanje nzi ah. wawe jewe eh. ubuki none sheri nageje kubwira umugore agiye mu ishyirahamwe urusura kumuvugana none sheri urakenyeye ngo wabure ubukene nimwo wowe umuvuga sheri jewe ninde yabikubari kugendisha mbega umbarira ngo simbyara ndibuye uratobaza ka kagabo kitwa amajyambere ayo kabonye kiriranwe guga umutwe n'amazi urakoze jewe muganezereza tuje mwishyirahamwe uragapfa utagimwe ah! jewe naguze ingurube nkuye amahera nkwishyira hamwe ndamuha amahera agenda kuyigura niyamara ibiharage by'imbuto n'iy'ibyanje yabigurishije ngo ndibuye simbyara amagogo ngorewe hanagira uko avugwa we ntibakivaye iyo ngurube y'abandi wayisitse hiye ingurube ingurube ingurube ingurube ingurube nikibazo tubabaza tuce tubahana inyishu nijyari umugabo arekuriwe gukubita uwo bubakanye ndabaha n'inyishu mwibaza ngo nta nyishu irimo n'inyishu zirimwo ndabaha ndazi ko barabasha n'inyishu zirimwo nijyari nijyari umugabo arekuriwe gukubita hari igihe bitarekuwe n'igihe babanye neza kubera arararara ati rero n'iryari umugabo arekuriye gukubita uwo bubakanye inyishu ya mbere igihe yatanze inkwano inyishu ya kabiri igihe baraganye imbere y'abarongoye ishengero inyishu ya gatatu igihe bibaniye neza inyishu ya kane birahanwa n'amategeko inyishu ya nyuma igihe banditswe muri leta inyishu rero abandi bangahe wewe ngaha ntoreramwo babiri ngomba abatanga muco babiri b'abafasoni mu kibanza cye ntura tora abagabo tora abagabo babiri je ntora abafasoni b'abatanga muco abafasoni b'abatanga muco bangahe n'uyu ndabira uwundi mufasoni mutanga umuco yari ngaha yozofina yozofina we yozofi yozofina ari he eh. ni wowe yozofina abagabo b'abatanga muco babi we wegamiye uruhome wowe inyuma wegamiye uruhome we mugabo w'umutanga umuco ngwaho yewe tora n'umupfasoni umwe hiyo umupfasoni yego eh, mba batandatu rondera umupfasoni hiyo ingo yego eh, aha tondaho ahanishwa umunyoro uva ku minsi cumi n'itanu gushika ku minsi ingahe uwo wese ategetse uwo bubakanye kurangura imibonano mpuzabitsina ku nguvu ahanishwa umunyororo uva ku minsi cumi n'itanu gushika ku minsi ingahe kuva ku minsi cumi n'itanu ujya ku myaka ibiri neza cyane twagiye kuva ku minsi cumi n'itanu gushika ku minsi mirongo ibiri n'itanu ivete gateka idirisa merveille ndagukuramwo wari kutuvuza ugwamo hariya vuga cyane merveille merveille nanjye nitwa ndohezi divine nanjye nitwa ininaze claudine nawewe nizigiyimana janine muhira umukobwa ara arakora utuntu agakubura ahantu mu nzu eh. umukobwa uvuga bitatu gusa uvuga ibikorwa bitatu umukobwa ararondera ibyo kurya urakoze cyane umukobwa muhe n'amasabune atanu uwo mubyeyi uwo mubyeyi namuhaye igitenge kubera ujya mwana ari mu mugongo aba bagira bahabwa ma base base bose nico gituma twatoya bigeme gusa e eh, mama abariko banigana gusa bishure mm -hmm hari igikorwa umukobwa akora umuhungu arashobora umukobwa arasenya arasenya aravoma akamesa agateka ubu hantu hasigara n'abatakisivero b'abakobwa wewe ukagitora ukishyura neza telefone uca witahira tuzaba duhejeje kikunaniye wewe wewe unaniwe wewe wewe unaniwe unaniwe unaniwe unaniwe tukagera ngaha bananiwe tuza tubaza muri mwebwe nuko rero muri yakoni Eh, mama basanze tuvuye gusigwa iminyota eh. ntibateka ngo twisengere eh, isabire isabire mama baje biyita abajenama n'abashinzwe ibiki ntibadusabiye rero data twese uri mu ijoro waremye bano bantu bo mu ijenda ntubahezagire batore kino kibazo amen amen ndasabye mwumvirize kugira ngo ntihagire icyuma avuze ubundi ntagisubiremo uko nagitora kumwe babwira duca twisobokera twetahere aho ibyo bubakanye mu kiringo kitarenze amezi abiri atamvu ihambaye afise ku gushaka kwiwe kandi yanse kumubungabunga no kumufasha nk'uko abubakanye babitegekwa n'ingingo ziri mu gitabo kigenga ingo n'abantu ahanishwa umunyororo ungana gute ububatse ahebye uwo bubakanye mu kiringo kitarenze amezi abiri atamvu ihambaye afise ku gushaka kwiwe kandi yanse kumubungabunga no kumufasha nk'uko abubakanye babitegekwa n'ingingo ziri mu gitabo kigenga ingo n'abantu ahanishwa umunyororo ungana gute vuga cyane imyaka ibiri bayi afungwa ikiringo kingana gute amezi abiri ikibazo aragitoye ikibazo aragitoye afungwa amezi abiri witwa nde ndikumana alizi wiyumviye gute ko arameza bire eh, telefone yawe ca wiyumviye gute jewe niyumviriye ko ari amezi abiri kubera hari igihe nk'abo bantu kubera aba ari amezi abiri nyine aba yiyumviriye ko bohebana niyumviriye ko bamuhana muri icyo kiringo cy'amezi abiri akaba yikosoye kare wari watoye iki kare nayo natoye na agashimwe k'igitenge ntacyo ubwika iradiyo isanganiro na kera burundi ndayibwiye ati ubu mugambi bashyizeho kugira ngo amabi akorerwa abakenyezi n'abana mu ngo kugira ngo abakenyezi batere imbere numva umengo ngo bawukomeza cyane kugira ngo umukenyezi nawe atere imbere ikindi kiganiro ni ku munsi nk'uyu naho ubutaha bayi cyari igikino barushe nguhere